Urriak amairu gaur rastelena da eta berrio albistegia duzue berrio erratiaren irratiaren albiste mankezuna berriozarren maila bereko pasaguneak entzeko eskaria luzatzen duen parlamentuko mozioari helduz, irekiko dugu gaurko albistegia pasadeen ostiralean, napar parlamentoan ospatutako soko bilkuran tale politiko guztien botoekin gainera, onartu zen maila bereko pasaguneak kentzeko eskaria luzatzen zuen mozioa. Aurreko hilean berriozarko dalbatzan egin bezala, napar parlamentuan egin dute azkenik orain eskaria estatu mailako gubernuari baita ADF konpainiari luzatuko zaio berrio zargo maila beriko pasaguneaz gain, Nafar lurraldeko guztiak ere kentzeko. Seireun euroko isuna ordaindu beharko dute gizarte erabilerarako etxe bat okupatu izanagatik, isundu dituzten gizon eta emakumea berriozarren kokaturiko gizarte erabilerarako etxe bizitza bat okupatu zuten bertan denbora batez geratu asmoz, gizon eta emakumea okupazioaren aitzakipean epaitu zituzten eta ondorioz etxe horretatik kanporatuak izan ziren, eta orain jakin izan dugu seireun euroko isuna ordaindu beharko duela bakoitzak. Biderkatu Euskara mintzakideen magiarekin Euskaraz mintzatzeko talde txikiak osatu diraia da orain taldei dagokie biltze tokia zehaztu eta mar marka euskarari heltzea interesunek gara ez izena emateko zehazki izena emateko epea urriaren amazazpi arte egonen da zabalik udaleko euskara zerbitzuan baita bederatzela ozortzi irureun, irureun da berroita meretzei telefonoan edo euskara abildua berriozar.es elbide elektronikoan Asteburuko futbol partiden emaitzekin irekiko dugu Kirolen atalak talde berrio zarta arginen emaitzak positiboak izan dira bakar birenak ez ezikala hala ere ezin da esan gaizki joan zaienik ere aurren a taldekoek azken partida galtzetik zeto zela astebuka era honetan aldiz irabaztea lortu dute ademarren aurka bost eta huts aurren betaldeak San Fermin taldearen aurka jokatutakoa lau eta sei irabaz zuten a kadeta kadetarrek ere irabazi, iru eta bat, amaiako mutilena horrekakoa kadete betaldekoek ordea, lau eta lau berrindu eta puntu bakarra etxeratu zuten gazteak berriozarko zelaian, etxarri aranatzen kontra lehiatu ziren, iru eta bat irabaziz, erregionalean mutileak, lezkairuren aurka, bat eta bat berdinketa, erregionaleko neskak ordea, atxeden hartu dute, aste bukaera honetan, hori guztiak berri Berriozar futbol elkarteari dagozkien taldeen asteburu astebukaerako emaitzak. gaurko iragarpenak dio egunaren lehenengo partean zeru atarteka odeitzu egongo dela, baita bigarnean odeitzu edo oso odeitzu geratuko dela ere. Atxalde gau partean ziurrenik, euria egingo du noiz behinka. Ego osagaikoa iztea ulbizia ibiliko da eta temperaturei daukionez, gutxi edo nahikoa jetxiko dira gaur. Eta hau izan da guztiak aurko albistegiari daukionez, informazio gehiago datozen zen orduetan berriozar irratiaren sintonian, FMko eun puntu zortzean edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten. Euskiplaza.neten